Book 2 93 93 Mayıp, meyip, madığı, medili yan cümleler. Cumalın canibiye Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. لا أدري إذا كان يحبني. Geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. لا أعرف إذا كان سيرجع. Beni arayıp aramayacağını bilmiyorum. لا أدري إذا كان سيتصل بي. Acaba beni seviyor mu? ربما هو لا يحبني Acaba geri gelecek mi? لا أظنه سيعود Acaba beni arayacak mı? لا أظن أنه سيتصل بي Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. إني أتساءل إذا هو yufekkiru bi. Onun hayatında başka biri olup olmadığını kendime soruyorum. İnni etesâelu izâ huve yufekkiru bi vâhidetin uhra. Onun yalan söyleyip söylemediğini kendime soruyorum. İnni etesâelu izâ huve yekzub Acaba o beni düşünüyor mu? ربما هو يفكر بي. Acaba onun başka bir sevdiği var mı? ربما لديه امرأة أخرى. Acaba o doğruyu söylüyor mu? ربما أنه يقول الحقيقة. Onun benden gerçekten hoşlandığından şüphe duyuyorum. Eşukku izâ huve yuhubbeni fe'len. Onun bana yazacağından şüphe duyuyorum. Eşukku izâ huve seyektubu Onun benimle evleneceğinden şüphe duyuyorum. أشك بأنه سوف يتزوجني Acaba o benden gerçekten hoşlanıyor mu? هل هو حقا يحبني؟ Acaba o bana yazacak mı? هل سوف يكتب لي؟ Acaba o benimle evlenecek mi? هل سيتزوجني؟ Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.